Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել արևելյան եւ հյուսիսային ուղություններում։ Ելակետային է Արցախի ժողովրդի ազատ կամարտահայտությամբ իր ապագան որոշելու իրավունքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազատ ոչի ըմբիշները միջազգային մրցաշարին կմասնակցեն Թուրքիայում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Այսօր Սումգայիթի ջարդերի զոհերի հիշատակի օրն է։ Ամեն տարի այսօրը արցախցիները իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում Սումգայիթյան անմեղ զոհերի հիշատակին։ Վաղարավոտից չերդաթարում մարդկանց հոսքը դեպի Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր։ Ժամը 11-ին հոսքին միացավ նաև երկրի ղեկավարությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Հայ Արաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը կատարեց հոգեհանգստի արարողություն։ Քրիստոս որդի աստուծո անուխակալ եւ բարեկամ գտա օրոչական սիրովը հոգիս անգուցելոց ազգիս հայոց մնոց եւ նորոց այդից եւ անհայտից մանավանդ հիշյատեր, սոգիսն, ծավագած և դստերած ազգիսն եպս, որոնք ընկան ընթացս Սուրյայի թիան ցերասպանության։ 29 տարի առաջ վարագություն է տեղի ունեցել այսօր էլ հիշողություններն ու ցավը նույնքան թարմ են նշեց Ադրբեջանից փախստականների միության նախագահ Սարո Սաղյանը նաև հիշողությունները, նաև ցավերն են, ցավերը ելի մնացել է մեր մեջ, այս թխոր ժամերին ավելի է մնացել մեր ցավերը, որ հիշում ենք, բայց նաև զուգադեպ մեր ջիհայնությունները բարձր ավելի շուտ։ Այդ ցեղասպանությունը մնաց անպատիժ, բայց չհաշված, որ մենք մեր գործը արել ենք։ հա, Ունենք Արցախի հանրապետությունը, որը ոնց է փոխարինեց մեր քաղաքները, երկիրը, որտեղ մենք ծնվել ենք։ Երեք օր շարունակվող սպանդի արդյունքները զարհուրելի էին։ Ջարդարարների գործողությունները անօրինակ դաժան, հարյուրավոր սպանվածներ, որոնց մեծ մասը խոշտանգումներից ու կտանքներից հետո ողջակիզված բազմաթիվ վիրավորներ, բռնաբարվածներ, այդ թվում անչափահասներ, 18000 փախստականներ, մի քանի 100 ավերված ու թալանված բնակարաններ։ Ռոզանա Ավանեսյանը սեփական աչքերով տեսել է այդ վայրագությունը։ 28-ին, որ դեպքերը սկսվել է, մեր հարևանը թուրքա, տարավ մեր իրանց տուն, մս 29-ին մենք շրջվել ենք պիտի Բաքու քաղաք, ու մարտի 2-ին, որ վերադարձել ենք, բայց ոչ կա մեր տուն, այլ գնացել ենք ինչ որ հատ պանսիանա, այն նորվանից էլ որ մենք հասկացել ենք, որ մստեղ ապրելու միջոց չունենք, պետք է շարժվենք տղան։ Տենց էլ փախել ենք եկել ենք ստեղ թողելով մեր տունը, ամեն ինչը։ Ոչրագործությունը պաշտոնապես չի դատապարտվել։ Դրան համարժեք քաղաքական գնահատական չտալը հանգեցրել է զանգվածային ջարդերի բռնկմանը։ Ցանկացած ոչրագործություն պետք է դատապարտել, հակառակ դեպքում այն կարող է ցնել նորը։ Իր խոսքում նշեց Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը սա մասին խոսելիս մենք պետք է խուսափենք այն վերածելու քաղաքական շարքումների առարկայի։ Դա ուղղակի անընդունելի է եւ դա ուղղակի գնում է մարդկային բանականության, մարդկային խղճի բոլոր կանոններին հակառակ։ Մենք խոսել ենք, խոսում ենք եւ շարունակելու ենք խոսալ Սումգայիցյան ցեղասպանության Ադրբեջանի տարածքում Հայաստան շատ բնակավայրում իրականացրած էթնիկ զտումների ցեղասպանության ակտերի մասին, որտեղ մենք համոզված ենք, որ դրանց անպաշելիությունը ծնում է նոր վտանգներ, պարարտ հող է ստեղծում նոր ցեղասպանությունների համար։ Սումգայիթի զոհերի ճշգրիտ թիվը պարզված չէ։ Ադրբեջանի դատախազության դրամադրած տվյալների հիման վրա ԽՍՀՄ դատախազությունը հայտարարել է, որ Սումգայիթում զոհվել է 27 հայ, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով ցեղասպանության ենթարկվածների թիվը հասնում է մի քանի 100-ի, որոնց աճունները մինչև օրս էլ հայտնաբերվում են Սումգայիթի արվարձաններում նոր շինարարություն կատարելիս։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սումգայիթյան անմեղ զոհերի հիշատակը հարգել են նաև հանրապետության շրջաններում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Մահարավոտից հադրութ քաղաքում ունչում էր սխո մեղեդին կոմիտասյան մելամղձոտ երաժշտությունը։ Իսկ մարկանց խոսքը դեպի հադրութի ու շամալից չէր դադարում։ Հիմնար ձեռնարկությունների, հանրակրթական դպրոցների հասարակությունների կոլեկտիվներ, հասարակական կազմակերպիչների ու տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ ծաղիկներ խոնարեցին Փոշահամը լիրում Սունգայիցի անմեղ զոհերի հիշատակին կանգնեցված հուշակարին։ Նրանք մենք անգամ եւս իրենց բողոքի ձայնը բարձրացին միջազգային ակցիաներին, որ առայսօր քաղաքական գնահատական չեն տալիս։ Ժամը 10-ին Փոշահամալիրային ժամանակ շրջակազմի ղեկավարությունը վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանի ղեկավարությամբ մեկ րոպե լրությամբ հարգվեց Սունգայիթի անմեղ զոհերի հիշատակը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Սումգայիթի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերի 29-րդ տարելիցի կապակցությամբ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը հանդես եկել հայտարարությամբ։ Նրանում մասնավորապես ասված է. 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը ադրբեջանական ԽՍՀ Սումգայիթ քաղաքում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից իրականացվել են նախապես ծրագրված եւ կազմակերպված զանգվածային ջարդեր հայ բնակչության նկատմամբ։ Օգտվելով ամենաթողությունից եւ գործի դնելով դաշնության բոլոր հնարավոր գործիքները, ջարդարարները անողոքաբար սպանել ու խոշտանգել են մի քանի տասնյակ հայերի, իսկ քաղաքը իրենց ձեռքով կառուցած ավելի քան 20000 հայ անձանց ենթարկել բռնությունների ու թալանի։ Սումգայիթում Ադրբեջանի կողմից իրականացված սոսկալի կոտորածը 20-րդ դարի սկզբներին հայությանը իր հայրենիքում ոչնչացնելու թուրքական քաղաքականության շարունակությունն էր։ Քաղաքակիրթ աշխարհը այսօր էլ լռում է համարժեք գնահատական չտալով այդ վայրագություններին։ Կողմերի միջև հավասարության նշան դնելու միջազգային հանրության ворթեգրած վարկագիծը այսօրերին էլ ադրբեջանական կողմին զինադադարի ռեժիմը բարբերաբար խախտելու եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին ռազմական սադրանքներ հրահրելու առիթ է տալիս։ Հարգելով Սումգայիթի ջարդերին ու բռնի տեղահանությանը զոհ գնացած անմեղ հայերի հիշատակը, պահանջատեր լինելով նրանց խախտված իրավունքների վերականգնմանը եւ դատապարտելով այլատյացության, ծայրահեղականության ու ահաբեկչության ցանկացած դրսեւորում, կոչ է անում միջազգային հանրությանը եւ բոլոր երկրների խորհրդարանական կառույցներին դատապարտել Սումգայիթի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերը, դրանց տալով պատշաճ իրավական գնահատական։ Դուք լսում եք լուրեր։ Փետրվարի 27-ին եւ լույս 28-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկանքով հակարակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 120 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 2200 կրակոց։ Արևելի ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել արևելյան եւ հյուսիսային ուղություններում։ Նշված հատվածներում ադրբեջանական զինուժը 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետերից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ընդհանուր առմամբ 15 արկ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն փետրվարի 27-ին ՀՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցչի միջնորդությամբ կողմերի միջև ձեռքբերված լրացուցիչ պայմանավորվածության արդյունքում ժամը 17-ի սահմաններում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի եւ ՀՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցչի դաշտային օկնականների մասնակցությամբ ավարտվել է Չեզոք գոտուց ադրբեջանական գրոհայինների դիակների տարհանման գործընթացը։ Տեղեկացնենք, որ տարհանման գործընթացը իրականացվել է համաձայն փետրվարի 25-ին ձեռքբերված պայմանավորվածության, այսինքն այնպես, ինչպես սկզբնական շրջանում պնդել է Արցախյան կողմը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի փետրվարի 27-ի լույս 28-ի գիշերը վիրավորվել, ապա հիվանդանոցում մահացել է ադրբեջանական բանակի զինծառայող Ահմեդով Էլվին Սուլեյման օղլուն։ Հաղորդագրության համաձայն զինծառայողը ծանր վիրավորում է ստացել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին հայտնվել է դժվարկացության մեջ, Այս մասին այսօր Facebook-ի իր էջում գրել է Արցախի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սենոր Հասրատյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությանը, որտեղ զինվորի զոհվելու տեղի ժամի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Նա մասնավորապես գրել է. Արդեն քանի օր է պաշտոնական Բաքվի քարոզիչները ջանքեր են գործադրում տարբեր հնարքներով մեղմել Մարտունու եւ Ակնայի ուղություններով գրած ապտակի հետևանքները, իսկ ինչ որտեղ էլ փորձում կատարվածը ներկայացնել ոչ այլ կերպ, քան հայերին հասցված հզոր հակահարված։ Սակայն այս փորձերի արդյունավետությունը փոշիանում է, երբ հարևան երկրի հանրությանը հայտնի է դառնում հերթական շեհիդի անունը, ասենք այնպես, ինչպես եղավ այսօր։ Ադրբեջանական պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, թե իբր շփման գծում ճշնամու դեմ ծավալված ահեղ մարտերի ընթացքում հերոսաբար զոհվել է զինծառայող Էլվին Սուլեյման օղլու Ահմեդովը։ Իսկ թե երբ, որ ժամին եւ որտեղ զոհվել, այդ մասին ոչ մի խոսք։ Այսքանից հետո մեզ մնում է սпасել նման բովանդակության այլ հաղորդագրությունների եւս, մանավանդ որ առ այսօր հակառակորդը բարձրաձայնել է միայն մարտունու ուղությամբ կրած կորուստների մասին։ Իսկ թե այդ նույն օրը փետրվարի 25-ին ինչ է տեղի ունեցել ակնայի ուղությամբ եւ որքան կորուստ է կրել ադրբեջանական զինուժը, ցույց կտան հետագա հրապարակումները։ Վաղը Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Ասկերանի շրջանի ուղությամբ Շխլյար բնակավայրի մոտակայքում։ Արցախի հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Որքան էլ հայկական կողմը պատրաստ է խելամիտ փոխզիջումների, այնուամենայնիվ այս խնդրում ելակետային է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամաարտահայտությամբ իր ապագան որոշելու իրավունքը։ Այդ մասին Բրյուսելում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ ասուլիսում։ Այստեղ որևէ այլ մտեցում չի կարող լինել, նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտությունը ունի ռազմական լուծում։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ոչ միայն հրճակված է միջազգային հիմնարար փաստաթղթերով, այլև վաղուց արդեն ճանաչված եւ ամրագրված է հակամարտությամբ զբաղվող միակ մասնագիտացված կառույցի ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների բազմաթիվ հայտարարություններում ասել է թե սա ոչ միայն Հայաստանի, այլև միջազգային հանրության հավաքական ընկալումն է հարցի շուրջ նշել է Սարգսյանը ու հավելել. Մենք շնորհակալ ենք քաղաքակարգավորման գործընթացի վերաբերյալ Եվրամիության հավասարակշռված դիրքորոշման համար ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներին վստահելու եւ աջակցելու համար։ Եվրամիությունը քաղաքակիրթ հարաբերություններ կառուցելու ուսանելի պատմություն է իր հիմքում դրված փիլիսոփայությամբ ու գաղափարով։ Եվրամիությունը հարևանների միջև արկա խնդիրները միասնաբար հաղթահարելու ու դրա հիմքի վրա հաջողություն կառուցելու պատմություն է, ինչի կարիքն այսօր մենք այնքան ունենք։ Ապրիլյան պատերազմը եւ դրանից հետո շարունակվող կանոնավոր կրակահերթերը ծանր հրետանու եւ զինտեխնիկայի կիրառմամբ փաստում են, որ այլևս այդ հակամարտությունը ակտիվ է, եւ այսօր առավել քան երբևէ անհրաժեշտ է, որպեսզի միջազգային հանրությունը միավորվի քաղաքակիրթ լուծման շուրջ, աջակցելով հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ԵՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հանդիպմանը Յենս Ստոլտենբերգը նշել է, որ մտահոգված են շփման գծի երկայնքով շարունակական բռնության առընչությամբ, այդ թվում անցած օրերի ընթացքում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Միջազգային միջնորդներին անհրաժեշտ է օգնել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին հարգել հրադադարը։ Ամերիկայի ձայնին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի արդեն նախկին համանախագահ դեսպան Ջեյմս Օրլիկը։ Անհրաժեշտ է հարգել հրադադարը, անհրաժեշտ է իրավիճակը հանդարտեցնել, առաջին հերթին կյանքեր փրկելու համար, սակայն նաև բանակցային գործընթացը առաջ տանելու նպատակով։ Քանի դեռ հակամարտությունը ակտիվ է, քանի դեռ շարունակվում են պատերազմական գործընթացները, շատ բարդ է առաջընթաց գրանցել կարգավորման ճանապարհին, ասել է Ջեյմս Օրլիկը։ Ամերիկյան հեղինակավոր Washington Post-ը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից կնոջը Մեհրիբան Ալիևային փոխնախագահի պաշտոնում նշանակումը համարում է նվեր ամուսնության տարեդարձի կապակցությամբ։ Հոդվացի հեղինակ Ամանդա Էրիկսոնը նկատել է, որ երբ Ալիևը լքի նախագահի պաշտոնը, նրա փոխարեն նախագահ կդառնա փոխնախագահ նշանակված 52-ամյա Մեհրիբան Ալիևան։ Շատ հնարավոր է, որ Մեհրիբան Ալիևան կսկսի վերահսկել նաև նախարարների կաբինետը, գրել է Էրիկսոնը։ Ալիևների ընտանիքը ցանկանում է երկրի ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացնել իր ձեռքում։ Ալիևայի նշանակումը անարգանք է Ադրբեջանի ժողովրդի նկատմամբ եւ սա քայլ է դեպի Ալիևների բացարձակ միապետություն։ Նշել է ադրբեջանական անդիմության առաջնորդներից Ալի Քերիմլին։ Մարզասերների համար Արցախցի մարզիկները փետրվարի 22-ից 25-ը մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնության Յարոսլավ քաղաքում կայացած խառը մենամարտերի պատանիների աշխարհի առաջնությանը։ Արցախի մարտարվեստերի ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանն ասել է, որ Արցախից մասնակցել են 4 մարզիկ եւ 1 մարզիչ։ Իրենց քաշային կարգերում մրցանակային երրորդ տեղն են գրավել Դավիթ Քոչարյանը 52 կիլոգրամ եւ Մարատ Բարսեղյանը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 8-ի ջերմաստիճանը, գիշերը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 12-ից 17 աստիճան տաքություն։